triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurette aux belles armes des damnés. Je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore mon juponnet. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Radio L'Homme de Picassent. Burchasot Radio. Radio Godella. Radio Rabosa. Radio Altea. Radio Alacuàs. Aldaia Radio. Radio Pego. Radio Turia, l'Eliana. Radio Sol, al Val. La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Ciutat Tanatori tots els dijous, de 7 a 8 de la vesprada, a Ràdio Godella. Al 98.0 de la teua freqüència modulada. O per internet al www.ciutatanatori.k Un programa que ni el pelotazo de Porchino. <laughs> il·lusions aïllats per fi es cauen en depressió. Molt bona vesprada. Ah, sí, no se sent res, no ni se sent res. ni la cagada. No sent res de fondo. Eh. això és ciutat anatori. Si te pica el cul te claves un supositori. Collons, acaba de recuperar la oïda. La Mira, tercera que... temporada, 3.0. Cerdo pa tu, cerdo El pa programa mi. del 23 de septiembre de 2010. La tardor, el otoño, si quieres te como... Molt bé, anem a fer <laughs> presentacions. Això és un ciutat, ciutat anatori, un programa fet per post-adolescents d'entre 25 i, i 60 anys. Tenim avui així el tio Paco. A veure, qui és el de 60 que no me'n recorde. Bona vesprada, tío Paco. Ah, bona tarda, bona tarda, Caixo Gabona. Si tenemos un altre company. Gràcies, company, que son las presentaciones. Exacto, el Xavi. Y no el Castillo, así. sino el, el Xavi de Codella, la reina popular del País Valencià. I molt bé, Xavi del Castillo, que diu. Es diu Xavi fent país, home. Sí, fent país. I tenim els comandaments tècnics al senyor Jordi Coll. Ah, visca la paella. Sempre negativa. Este és un programa Ciutat Aleatori de Ràdio Godella 98.0 yeah. de la FM Ràdio Godella. Qui no fuma... Eh, se la clama per l'orella. També emitim el programa en Radioactiva FM d'Alcoi. Ah. Yeah. En Ràdio Misterera de la Xana. Yeah. Sense preservat i Estability eh, a tota la galàxia... Però tu gràcies a... preservatiu, no? És terrible. Eh? Gràcies a l'amigatxo, a l'amic Rulo. Rulo! Si és bona persona. Buena persona és poco. Ciutat Ciutadatori.cat. Tio Paco, telèfon de participació. A veure, feu un 96 perquè un 69 és impossible, que jo ara mateix no puc. 3, 64, 29 52, repeteixo. Alimpillatelo, joven. 96 3, 6, 4, 2, 9, 5, 2, lengua casi inglesa de imperio. Al sagos. No sé, tio, tu t'has entrat en lo que ha dit el tio Paco, el número o algo? Ja m'ha enterat. No, pues I res, si vos parla Pau Picó, i avui per començar el programa hem a ficar un grupet, sabor de gràcia. Ahí, Melendi, ese melindri bueno. I anem a començar el programa en un grupet d'ahí de, de Barcelona, de Gràcia, del barri de Gràcia, yeah, que té molta gràcia. Que l'han despertat perquè se l'estaven cascant. Que estaven les festes de la Mercè. Ah. I parante, hombre. I la, I la cançó és eh, La rumba de Barcelona la bailo yo. <laughs> jo, mira que jo. La rumba de Barcelona la porto jo. Ai, per tu, per tu, mira per tu. La rumba de Barcelona la porto jo. Perquè la ballis tu, que tu, que tu. La rumba de Barcelona la porto jo. Jo sóc del mateix cor del poble. A la pobresa jo vaig néixer. vaig criar cantant per rumba. Al barri del carrer, la cera. La música és una amiga que aixeca tot el que es veja. És la que vull estimar, és la que en té enamorat no és de casualitat que jo canti a la llibertat i jo li dono gràcies a Déu per rumba, li dono gràcies a Déu per rumba, li dono gràcies a Déu per rumba, li dono gràcies a Déu. La rumba de Barcelona la porto jo. Que jo, que jo, mira que jo. La rumba de Barcelona la porto jo. Que la ballis tu, que tu, que tu. La rumba de Barcelona la porto jo. Ai, que jo, que jo, mira que jo. La rumba fortuña. Mira la rumba catalana y mira que está avanzando. La fortuña. Ai, que la fortuña. La fortuña. Perquè la ballis tu. La fortuña. La rumba catalana. La fortuña. La fortuña. La fortuña. La fortuña. La fortuña. La fortuña. La fortuña. Si que us la porta perquè la ballis. La rumba catalana. La fortuña. Ai, que està avanzando. La fortuña. Si amb els acompanyem, fet palmes, estica't en la guai, escolta, diràs que la enigma, afinen por salir pero la música es una amiga. Sí. Sí, Ai, ai, ai, ai. La I que vinga un afegit, que està de categoria, que és el senyor Xavi, que me ditxen que aquest estic a cru i no afegit. Molt bé, Jordi, Tenim ahí alguna coseta de fons o s'ha ratllat la musiqueta? Ara mateixa resulta no sé que... eh, anem a fer una notícia. Mateixa ara sí, ara sí. Eh, però ràpidament per aquí. Perdoneu, perdoneu. que estem... Senyor, ahir vam marcar gole. Eh. I res, tenim així al tio Paco que té una notícia per ahí. Bueno, notícia! Notícia per ahí, rotllos i tal i qual per qual. Eh, eh? Ens ha arribat un altre acte que es ven a Guanaguasil per al proper divendres, així que ja sabeu, aquest divendres podeu triar entre xerrades sobre el paper dels historiadors o concert sinfònic. Us recordem els actes. Divendres 24 de setembre a les 20 hores, Auditori de la Unió Musical de Benaguasil, concert de l'Orquestra Sinfònica Consolat del Mar, sota la direcció del mestre Andrés Ramos, que té, que té batuta i tot, eh? Primera part, a Mare que va parir, Perico dos Palotes, Solista, el tal, el qual. Divendres 24 eh, de setembre a les 20 hores, seu de la coordinadora País Valencià Font Nova, Vilamarxant. Val? a les 20 hores xerrada amb Cristina Estimà. I la marxant és important, Vila... però no tant. Però sí, senyor, però estan tots en l'assemblea del camp del Túria. Bueno, són... Però Txec era una, una I tant, que sí, home, descarat. Yeah, però gent que està lluitant però, i fent molta su... tasca molt seriosa i molt guapa. Que és un programa seriós. Doncs ahir mateix ja teniu a, a les 20 hores, que crec que és l'avui de la vesprada, Eh, en Cristina Escriban hi ha una xerrada investigadora, escritora i els arxius de la tasca de l'investigadors i els seus resultats, Una visualització i fotografies i fragments de pel·lícules republicanes. Collons! Horror! Pecado! Ah! Cuidao! Comptarem també amb la presència de l'editor escriptor Rafael Arnal. I això és més cuidao! I de l'editorial de l'Eixam. Doncs podeu triar entre una cosa o altra. A tot això també ja vos diré després que fes a Masquefa, que no és que me mosqueche, n'hi han coses, però això ho parlarem després. Aleshores, tenim per ahí alguna cançoneta, col·lega? Sí, algo per ahí, Xavi. Pitorrac. Doncs pues bé, ara escoltant una cançó d'un grup d'un xavales que acaben d'eixir ara, sí? que són Pitorrac, el eh, Xavi. Pitorrac és una espècie d'estirarrac. Que crec que l'han ficat a 6, 7 o 8 voltes, però avui una vegada més. Pitorrac és com la pebra. Pica, pica, pica, pica, pica, revolució, pica, pica, pica. Uuuuh, uh, revolució! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ciudad Tanatori. Y continuemos en Ciudad Tanatori, Sonia, que remontaron. Xavi el tío Paco en Es el primer programa del, del atardor. Sí. Y cuando digo el, te, has preparado el pití, cuando digo el refrán, no hay mejor manera de empezar el otoño que comiendo... El... Sí. Y volver. ¡Coño! <laughs> Ay, che, perdona. sí, y te ahí para hay unas noticias, ¿no, Xavi, tío Paco? Sí, parlant de coños. el capellà hasta coordinaba clases de fomentar la adquisición de valores en els nens, de el Tallo, saps? I que els de, peranés a nens de 6 a... L'home eh, organitzava en la parroquia historias eh, històries per de 6 a 12 años, no? Y tal, o sea, dejar que los niños se acerquen a mí y me cojan los valores. La madre que el zaparito. Y el Papa, como siempre, miraba para otro lado. Estamos indignadísimos, va de retro, Satanás. Una otra noticia para ahí, una noticia para ahí, Xavi. Eh, noticia. Una otra noticia para ahí. Paco. Sí, hombre, tenemos una otra noticia. ¡Hombre, me cago en Dios. A ver, Fabra origen de los 4 millones que va a ingresar. Esa no los aclaréis. El payo está pendiente de una... El president del PP de Castelló declara per suport tràfic d'influències i frau fiscal per es nega a respondre al fiscal. No tinc res a amagar, sóc innocent, igual que un xiquet, igual que el xiquet de, del capellà. Afirma que el 5,3 milions d'euros sense justificar 6 anys que se li demana una cifra eh, que representa 70 vegades el seu salari. Eh, bueno, que el payo en cuestión, tío, es una vaina de guapo. Eso es lo que pasa en el País Valenciano. Este tío... sí, una vaina de guapo. O sea, este tío no es que va a ser presidente un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. al País Valenciano que més lladra es el, el que més roba, es el guapo, el chulo y si será presidente fins a que tú yo y toda la colla que esté així es muiga. Visca Fabra, for president, el mejor ladrón del país europeo de los países. que No, coño, la comunidad valenciana. Espere Esperemos morir que tú. Eh, no, yo después, pero de todas maneras, per si de cas... Molt y i continuem amb eh, Ciutat Adatori. Recordeu, 3 W Ciutat y Xavi algo per ahí. Ya, de paro. Pues anem a ficar un temazo, li anem a dedicar los benzineros, no? Y aquí més, tio Paco. Home, Yo tengo un colega por ahí, por la ciudad de, Paterna, que trabaja... Mentira! Mentida, mentida! Eh, mí, para tú, humano, que te lo haces con dos manos, que lo sé, que lo sé, que te lo he visto, ¿eh? Es un compañero de trabajo del Centro de Salud Paterna es Para a tu i per tota la teva família. Casca-te-la com pugues i si t'arribes te la xucles, primo. Així estem, esta és la teva cançó. dissabte em faré gramini, el dissabte em faré gramini, graminis d'una parla especial.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 T'has posat, t'hem posat, t'han posat. Eres un cabrón, hijo puta, un mamón y un pedorreta, hijo puta. Yo y un cabrón te jodes por ser tan mamón. Eres el cabrón, hijo puta. El mamón y el pedo retas, hijo puta. Tú eres un mamón y un capullón que le voy un petal muy cabrón. Y bé, estem a la ciutat el 23 de septiembre de 2010 i tenim el primer fill de puta de la tercera temporada de Ciutat d'Antoni. Bona vesprà, señor Guillem Fidel. Yeah, bona vesprà, mi ¿Dónde On estàs? Tinc <laughs> una saxa de putes. ¿Qué pasa? ¿Dónde eh, estás? Estoy, que en Vitoria, gastéis. Vale, me igual. Vitoria gastéis, ahí no se folla, sí, no, ahí se va la revolució. Ahí sí que tens cobertura, ahí no n'hi ha Euskaltel. Ah, així n'hi ha cobertura màxima. Ahí, però ahí no n'hi ha Euskaltel. A la Vall Independiente. Eus, Eus, Euskaltel, tu ho has dit, així n'hi ha Euskaltel. L'altre dia te van tocar ahí a, a Zaragoza, al pueblo ese, a, ¿cómo se llama? Alcañiz, Puigmoreno. Alcañiz, el que no es no sé cuántos es perdiz. Eso, ni conejo ni perdiz. Mm. Catalanistes tots. Res, bueno, saps que a ir el meu germà en, en en el mundo, no? Ah, sí? café. fes? És que no tens cultura, Che. Ah, no, un xiquet o dos, ¿qué? El, Dos, dos. Un pico que ha fet algo bo en la vida. Sí, sí, ahí, ahí. Quan tu, quan tu vulguis, tu i jo fem algo. Bueno, eh? vale, que, que la ràdio és temps. Tens fill de puta de la setmana des d'ahir, no, des de Victoria eh, Gastell. Que, que tinc una novetat, que este any, en vez de fill de puta, anem a fer una nova secció. Ai, ai, quina? Ara, ara sí que mos has fotut. No, no, que va ser millor, home, tu tranquil que va ser millor. A veure, presenta-la. Sí. será el bona persona de la, de la semana. Mm, ya sabía que me estimabas. Eh, pero <laughs> comenzaré la semana que ve. Comenzaré la semana que viene con el persona, en la vaga general, y trobarem una bona persona. Esta semana que es para saludar. esta semana, claro, tío, ah. para pa comenzar el, el, curso académico. ¿Y este, ah, canvi, este cambio a se deu? A, a, al, al que has no, canviat? No, pues mira, en vez de fi de puta, jo crec que esta nova temporada anem a tindre un bona persona cada setmana. Tu tranquil, que n'hi haurà, que haurà molts. Ara és que ja no estan fi de puta. Claro. No, claro. Escolta, Fidel, tu saps que han pujat la, la llum? El, el... Ah, hòstia, veritat, sí que me vaig enterar que han pujat la llum. Però tu no saps el més dolent del tema. ¿Qué pasa? Que la puchen igual que esperamos de los preservativos. ¡Tan jodido! ¿Qué, <laughs> Pau? Dime, dime. que yo ya sé que el Tense la radio SOR, pero ¿tú has comenzado ya las clases? Claro, men. Eh. Pero en las escuelas profesionales, Luis Amigo... no, en la puerta, nano, en no Gratis. <laughs> o en las prácticas si es mis chungues, ¿qué vas a hacer, cabrón? En eh, eh, las prácticas en Canadá, no, y se la semana que viene. Vale. Un bueno, saludo el que l'instructor. Estic eh, així en Vitoria, que vull que vindrés a, a hacerse un crep, no me té que hacerse 6 kilómetros y una tormenta que ni a de tres pares de collons, pero yo le convide a, a cacao solo que facha falta No me fastidies que estás estudiando una carrera para pa, pa acabar en crepes Eh, pues mira, no, no sé qué dirte. Si tú, <laughs> si tú vas a acabar mi también. No, no, no que nano. Tú sabes que el tío Paco ha acabat una carrera y, no se, y se passa el dia entre morranes, tío. Que el, el, el, el, el món de la droga te molta, moltes eixides. Yo no me drogo, eh? Yo no me endrogo. No, yo solo chupo morranas. Yo solo chupo morral. No, no, mi niño, drogas, no ha tocado drogas. por bueno, pues la, la que ve comencé en el buena Persona, eh, de la semana No, ve, tío un a Montó, por favor. Venga, salud a chuparla, A chuparla, todo lo que pugues Pero la peña de Steve Monix de Campanar y pa' Paulino, que estaré en el bar tiramos de menos, además con la canción de la época del tío Paco y de Jordi. Ah, la madre de la eh, <laughs> Obús, vamos muy bien. també dediquem a la pastida de Paterna i recordeu que tenim ahir el Ciutat Anatori, el 3 doble Ciutat Anatori, que podeu parlar de que té fills de pute.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 Ciutat tanatori. <laughs> sabeu, com saben els meus companys, el tio Xavi, el tio Pau... Això em sembla que és Ciutat Anatori 3.0, versió 2, segon programa. Cerdo. Cerdo, gràcies. Animal. Els sagos, però no me presento a les eleccions. Xarruixa, saque plou. doncs bé, com ja vos ha dit... Això no, no, el tio Paco, que això és important. Sí. Que cuidao en tots estos que se presenten, los voteu, que son eh, molt perillosos, perillosos com el tio Paco, sí. para no, que el tio no Paco nos presentarà. Jo només mal, el... Menos mal. Jo només fico el cul i pague. Doncs bé, eh, com us ha dit alguna vegada, però jo tinc una amiga xopera que li diuen el corsari negre, el cabró que ha fet un blog ara, el tio. I se treballa o algo? I se pa que, I se va de moderno o què? No, i se sempre ah. està fent la lluita. Ah, Ixe sempre blog. està en una... Viu una, una esmena de fantasia hilariant, no?, cap a la revolució social, i el tio no, no accepta pagos ni hòsties, està, Hòstia. està està, està grillat. Això no, no està en este món. Està endeutat. Eh, no, de, endeutat no, perquè no paga. O sigui, <laughs> no. Doncs bé, el paio en qüestió s'ha fet una pàgina, un blog o alguna així, i ha penjat una altra cosa, eh, a la qual jo te vaig a comentar aquí i després diré la meua. L'ha penjat el, di, el dissabte 18 de setembre, aquí no se oye nada, <laughs> dice del 2010, o sigui, sea, 2010, si te pica el cor, ja saps, no n'hi ha 10. Res sembla el que és, diu així. Avui sembla mentida que el que més es xuga, la classe treballadora, estigui tan desprotegida, es me perduda per culpa d'uns fariseus que de Franco, eixe que encara alguns recordem, feixista, explotador i assassí, no s'equivoqueu ningú. I més coses que ara no calen esmentar. Doncs d'aquell temps fins ara han esdevingut anomenant-se d'esquerres mentre traïen els, meus, els seus principis bàxics i els de la seva gent venent i comprant en els calés que trauen de la bona gent del poble, han fet, si més no, és que sí, negoci de la lluita obrera. Ara els obrers i les treballadores d'aquest país i de tot arreu no hi tenen idea ni què, ni què són ni què poden fer. Ni si paga la pena, doncs, jo us dic, senyors i senyores, treballadors, Eixe és el preu que paguem tots per deixar-se anar en la política de lo fàcil, del mínim esforç. Voleu dir que tota la culpa és d'eixos autonomenats polítics fariseus d'esquerra i les seues centrals sindicals que alguns ja les qualifiquen de la nova patronal sindical? Que què es pot fer? Ha. Despertar i no ser mandrosos i prendre d'una vegada per totes les rendes i portar el nostre carro com el qui és. El nostre. Perquè nostra hi és la lluita, perquè nostra ha de ser la llibertat, el benestar nostre i dels nostres fills. Així com que cosa nostra hi és el nostre planeta. D'un en un, de dos en dos i de més en més cal és començar de nou les vegades que facin manca. O si no, és que ja hi som morts. Per la vida del nostre poble, per la, vostra, la nostra llibertat, pel futur dels nostres fills i del planeta que desitgem, perquè encara volem un món millor i pensem que hi és possible. Doncs el 29 de setembre muscle amb muscle, colze amb colze, tots junts a la vaga general com a primera resposta a aquest capitalisme salvatge i alienador i contra els seus gossos polítics. Traïdors. Salut, anarquia, independència als països catalans i al resta del planeta. I escolteu una cosa, no tingueu por, no esteu sols. Això dia el paio, no? no I per tot por. això, xiscla el mort sencer que faig pinya amb el que diu aquest corsari. Salut, independència, anarquia al perseix els catalans i a tot el planeta. De les galàxies ja parlem. I la vaga, collons, la fem. El corsari negre signa això. I el tio Paco ho acompanya. Ai, senyor Carassa Major. Vea. Anarquí. Pisamandúlies, ah. corrupsoe, una cançó de... El un soe, de El soe. y en los despachos la corrupción. Los políticos intentan evitar que te des cuenta participar 96 364 22 52 y tenim ahí para ahí una notícies. Noticia. convocatoria de convocatòria. Exacte. <laughs> Examen Dissabte a les 6 i mitja de l'estrada fins a les 2 del matí y a una, propo una proposada, una festa Yeye al escorchador de Godella eh, la, organizan Carmen Carme Arnal y Pepe Salvador de, de Disco Soldis i eh, es tracta una festa d'ella amb música y DJs de, que, porten, que porten ells, que es porta al mateix escorxador de Godella, i es farà el dissabte a partir de les 6. Bueno, el, Mataero, el Mataero també conegut com Mataero. Xavi, això que has dit que Ciutat Anatori a preservatius? Xa, tu. No, veritat, a l'entrada no, veritat. A l'entrada. No, A l'interior, a l'interior. A l'interior. L'entrada és lliure i hi haurà música dels anys 50 fins als 80 i barra de bar. Guapo, tio. Diu, aprofiteu per dir ara xiquets. Nosaltres encara no estem pau, però en edat xiquets, bueno, en edat sí, pot ser. Però... Però, però recordeu una cosa, Codellencs. Eh, en total fa sis anys de totes aquestes coses no en tenim cap, perquè la cultura i la diversió i els marxos el tenim que buscar a, 6, a 5 quilòmetres d'aquí. Perquè d'ací quatre dies votareu. La cultura era tortura, no? Exacte. Com dia contat. Missatges originals, vota PSOE. M'ha gràcies, tio. És que el PSOE. És el pitjor Bien, dice, ve, picha, vota peso que te corto la picha. Vale, tenemos una noticia por ahí, Jordi. Tequi, tequi, tequi, tequi, ten, Ai, Xavi, Què passa? La notícia. <laughs> Bé, Levante la parlant, parlant de la pujada del, de l'electricitat, el govern aprova una pujada mitjana del, 3, del 4% i del 2,8% del gas. Viva l'abanico, tio. Però això sumat al l'últim any dels últims 3 anys es materialitza una pujada del 30%. No estem parlant de, de poca cosa. El que anem estalviar Sí. Vamos. Que eh, entre, que... Bueno, sí, sí. Ah! Se deixa una carva... Pues va, anem a xubar-se-la. Espera, que acabe la notícia, Espera que acabe la notícia. Exacte, que espera la quidra. Tenim una quidra. Tenim una quidrada. Que es quidren, acaba la notícia. la loco. Quidra, aguanta, que ja ah, acabem. Vale, acaba. Sí, segons denuncia FACUA, l'Organització de Consumidors, Eh, lamenta que el govern posi en qüestió posi per davant els interessos de les elèctriques mm, per damunt dels usuaris. I a més, en uns moments en què la crisi econòmica eh, pues, està afectant molt més la ciutadania. Ah, i és el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç prepara una nova pujada elèctrica després d'haver encarit fins a un 26% el rebut de l'usuari mitjà en 30 mesos, entre juliol de 2007 i gener de 2010, segons, anàlisi, segons un anàlisi realitzat per la FACUA. La pujada representa més del 6 voltes l'IPC acumulat el mateix període, que es tracta d'un 4,2%. L'última pujada aplicada al passat gener representa increments del 2,6 en els preus del quilowatt de potència contractada i del quilowatt consumit. Ara la indústria ha proposat a la Comissió General d'Energia un augment del 10% en els peatges d'accés, el que es traduiria en un increment similar en termes de potència, però la variació global que experimentarà la factura depèn de si puja, baixa o es congela el preu del quilowatt. que es el, esta definitiva del término de, de energía. Y eso. David, que no estem parlant que vosaltres no se'n recordeu. Quan jo era xicotet en el poble, a les 9 del mat de la nit... En, Aneu en, en Siris. I a, en Siris i en Mistos. Sí, el que clar. va ser més barat comprar 400 casetes de Mistos i encendrés el mateix. I comencem Resulta el portàtil. Claro, i a fer la ah, mà. Ah, el portàtil. El portàtil, tio, vale, una bicicleta. Vale. Com actualitzes el blog? Silenci, la bicicleta, Tenim Una trucada, trucada, sí, trucada. Bona, bona vesprada. Ha penjat, oh. ha penjat. Sí. Torna a trucar, torna, torna a trucar. Que és de mentira. no, troca y te truquemos. Me vas a contar si una te toca, toca y tú. Eh, que no boca callar, tío. Que este ya me masa. Sí, señor. <laughs> Ve, ah, vas, a, contar una historia bien escrita o, o escribemos lo que siga. Sí, toca y tú. Y no, digo, número. Un hombre de unos 70 años le están entrevistando a un periodista en plena calle. El castellano lo entiende, ¿no, tío Paco? Sí, ¿qué? ¿Qué? El hombre entrevistado se expresa del siguiente modo. Soy hijo de exiliados. Sí hasta los 27 años y poco antes de la transición no pude volver a España por culpa de Franco. Ay, mi padre pobrecito, no sabíamos ni dónde enterrarlo. Mi madre estuvo muchos años en silla de ruedas. Ahora tengo 70 años. Hace meses me sacaron el 30% de un pulmón. Mi mujer es inmigrante. Tengo tres hijos con ella. De los tres solo trabaja una, la del medio, pero no cobra nada. Todos incluidos los nietos viven de mi asignación. La mayor se acaba de divorciar. Mi yerno se daba las drogas y el alcohol y, y la ha dejado con dos niños. El pequeño de mis hijos aún no se ha ido de casa y además se ha casado con una divorciada y la ha traído a vivir con nosotros. Esa señora antes trabajaba, tenía muy buen puesto, pero desde que vino a mi casa ya no hace nada. Ahora tienen dos niñas que también viven bajo nuestro techo. Y para colmo este año, con lo de la crisis casi no nos hemos podido ir de vacaciones y si me apuras ni he podido celebrar que España ha ganado el Mundial el periodista pone los ojos muy redondos Eso y sí que me jode. Majestad, no creo que esa situación sea tan mala. és <laughs> el que cremem la foto tots els dies? Y volver. bé, no tenim trucat ni te de res, no? Pero tenemos una canción, no? De qui No, de aquí No la eh? <laughs> sí, la número 3. Vale, mientras, mientras tanto el tío Paco va a frenar noticia, chaval. Tal Vilar, la mierda, no, un tal Vilar de el ya de la presión a Castelló. tú. el empresario que va va enfrentar a Fabra actualmente penal de, actualmente en el penal de Pretenden a conseguir permisos de cap de semana. Total, un rollo que te cagues, tío. Eh, Según ha pogut saber el Levante de Castelló per Fons familiar d'Industrial, l'advocat d'ofici de Vilar ha presentat un escrit davant del Jacobo Pin, jutge de Nules, que destruís el cas Fabra, en el que sol·licita el trasllat del seu client a la presó del d'Alcora Castelló mentre es prolonga el judici han jurat. En aquest procediment figuren com imputats Carlo Fabra, la seva dona, Toma. Maria Amparo, el tal Che, escolta, estos guanyin les eleccions segur, nano, si així estem perdent el temps. A veure, el que tu havies dit, què assaltem, el banc d'Espanya o el del Bilbao? Perquè a mi me dona igual. El cas és que... Home, jo crec que el millor banc és el de Carlos Fabra, tu. Exacte. No, no, no, no, el de Fabra no, no? Ah. que és competidor. Han ah, d'anar però... a la corona i així mos peguem una sabla que te cagues i d'ací dos dies president. I se te solvència segur. Sí, perquè Home. és que anem a... Sí, no que han robat? Sí. Home, quatre i pico, un montón de Tenen milions. platges, tenen diners, tenen apartaments, sí, tenen de tot. Sí, sí, però jo el que vull ser és president, nano, és que no sé com ser president. Chapaco, però si tu no confies en la política. No, pero això serà que no soy president, me caguen Déu. Pues anda que jo desfalcar sí que sé, eh? jo desfalque el que faig a falta, eh? Te lleva la falca i te caus. <laughs> bueno, a tot això, per ahí tenim canzonetes, merdes, lo que passa, el Consell, eh, està, el Consell Valencià està a la cua en despesa per habitant en educació, sanitat i protecció social. Oh, será culpa de Zapatero. <laughs> Zapatero, eres un cabrón, pero no puede ser que tengas la culpa de todo, cabrón. Así lo que pasa que teníamos listo, ¿vale? Venga, todo esto, retorno de los 80, ¿no? 90. No, ah, Music Factory. Ah, Music yes, Factory. Sí, ya no fica una caseta de quizá para remontar. Yo es que Al día te veo... no vas a poder alzar, tío Paco, calla la boca. Calla la boca, tío Paco. recuperar la nostra trucada que tenim a Ciutat Anatori. Aquí tenim allà a l'altra banda del fil telefònic. Bona hola, vesprada. Hola, hola, soc Sant Culer. Hola, hola. oh! Sant Culer. I com esteu? I com estàs? Personalitat anònima d'aquest programa que escolta sempre el programa. Què tal, Sant Culer? Escolteu. Sí. Dic que, que eh, voy a que... Xavi. Sí. ¿Nos podrás informar cómo está el tema Cabañao y, y de Mónica Oltra? Oh, que la volen enchuchar, no? La volen eso això diuen, sí, sí. Eh? I a mi és també, Sam. Saps tu alguna d'això, Xavi? De fet, tenien programada la, eh? el Jui, tenien programat el Jui per a la setmana ah, anterior però... i l'han ajornat. Una, una part era això, i l'altra, sí. saps qual era? Sí. <laughs> que, que, voy a enviar a, a Galeras, saps aquí? Aquí al director del Marca. I això per què? Al director del Marca... <laughs> perquè va dir que a Messi havia que casar-lo però civil o però, però criminal. Això, això no té res bueno, però, però, <laughs> ¿esto qué Vale, però una cosa és el cabanyal i l'altra cosa és el futbol. No, no, que n'hi ha moltes ah, coses. Vale. una... I, I a Ufalusi també, a, la, a Galeras. eh? Ufalusi. Units per la justícia, no? Eh, eh? I molt bé, bueno, Sant, pues Sant, volia, eh? Sant Culer, alguna, cosa, sí. alguna coseta més? Eh? Alguna no, coseta sí, més? Eh, bueno, i... Vas veure el llevant? ¿Eh? No, no, no, hoy yo no, que va. No, ah, pues va a pues. bañar. Yeah, pues a eh, a pasar lo que va bé, Que sàpigues que es culé lo que te tenia... Eh... Anem a una canción de los enemigos. amb una petjata ah, i acordada. És, és així. Perquè sapigueu i, sapi, i que sapiga tothom que, evidentment, el que ha dit Xavi, s'ha xornat el xuí, però a la Mònica Oltra la volia xuscar, però, a més a més, Mich Cabanyal està, eh, diguem, imputat per alteració temps públic, però no ha pegat eh, ningú a la policia. Home, i a mi jo vaig rebre un, una, una notificació de l'associació de tal que estan, hi ha una denúncia per, a, per, per actes... Per a tres persones. Eh? No, no, per a mig cabanyal, de tota l'associació del cabanyal i tal, si ho han tirat endarrere... No, passa que no demanaven, demanaven testimonis per a poder testificar en el juí. I no s'han robat i han trobat alguna gent que van veure els, actes, els fets per a poder dir que realment no va ser com la policia afirma. No, exacte, tio, és que estava fet i en més faltes garrapar pitjor que les meues. No? Sí, no, no. no. Eh. Es que tienen una desfacha. Ens pues busquen, pues sí. en Paco, estem perseguits. Ay, pues que sigan, siga, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, no pares, no pares. <laughs> ¿Tenía por ahí algo el Xavi, o era mentira? Tenía una, una, también proposta també per al de semana. En si sou de, la Safor, o, o... I si no, que no, també. i terres. 25 de septiembre, o sea, que es cada semana, hi una trobada de... Bueno, ya el Correllengua, Y, bueno, el dissabte a la plaza del Rey Jaume I de Gandia hi ha una trobada de cultura popular valenciana amb la colla Dimonis fent fredat de Simat, dolçainers i tabaleters de la Safor, la moixeranga de la Safor, esporres de Silla, la moixeranga de Pego, el grup de dansa popular Raval i Vila d'Oliva, el grup de dansa popular Roda i Volta del Casal, una xaranga Molinillo del Grau Band. Després a les 8 de l'espre hi ha una cercavila pels carrers del centre històric i a les 9 de la nit ha, a la plaça del Prado hi ha una lectura del manifest del Correllengua, a càrrec de Salvador Mico, Valor i Mico, el net d'Enric Valor. Sí i ja després hi ha un separ que és lliure, i de, bueno, serà de catering, per 10 euros. I en acabant hi haurà un concert a les 10 i mitja amb Bercel i la gossa sorda. Que estarà bonic, home, ahí sí. tota la colla jove i no jove, tio, que la cosa sorda arronsa quasi més gent ja que, que de Montllorc i, i el Obriendo Paso. Exacte. Molt <laughs> bé, pues anem a picar cançó de los enemigos, Boquerón, i a veure si el tio Paco te pareix alguna sorpresa. Ah, alguna. never thought. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Orinales, orinales. Buenas vesprada, señor Tony el de orinal! Yeah, buen día. ¿Qué pasa? <laughs> Buen día. bon dia. Cosiota artista y te i de alzar. No, no, que està per ahí eh, fent saraos. Ai, home creatiu. En quin poble de la comunitat valenciana o dels països andorrans estàs avui? Avui estic en el meu, que ja estava bé. Home, ah, <laughs> ja era hora, ja. Eh, entonces, avui estàs en l'Alcúdia la Bona, no? Home, clar, i vosaltres on eh, esteu? No, no, nosaltres... Nosaltres en l'Alcúdia la Bona. En l'àrea, saps on és l'Asta l'àrea, no? A l'àrea què és? En la piga mamare. mare. <laughs> Yeah! Bueno, Serà més vell que el Déu. Bueno, com estàs? pues caminant i tu? Jo per sentat, en Ràdio Godella, ja coneixes tu els estudis. Bueno, què feu per ahir? Que quina novetat heu tingut? Podies vindre un dia a cobrar i a tocar, no? Com? Que podies vindre un dia a cobrar i a tocar. Eh, pues quan vulgueu, lo que passa és que... Bueno, que l'any és molt llarg, que la vaga encara no s'ha fet. Contamos l'agenda lúdico-festiva de la, de la Rivedra. A veure, este cap de setmana que és 24, 25 pues demà no sé si n'hi ha algo... Aire, primo, que mos tanquen. I el dissabte crec que toca jo un Pedreguer, però tampoc ho sé cert. Ai, però si toques tu jo vaig, eh? Això com no ho com no ho saps cert. Eh, pues perquè no m'ho han confirmat, però bueno, suposo Xavi, que s'actua el, el Toni Dostal en Pedregueran, eh? Claro. Ah, això està una miqueta lluny, no? Però té igual. Home, no, estoy al costat. No, que conduís el Pau. Espera, espera. Vale. No, si actues una cosa, jo vaig i toques, que a mi que el que m'agrada és que em toqui. Això, això. va, va, si veniu vos toque. Sí, no, podíem anar, Xavi. A Pedreguera, a quina hora? Tenim molta vida social. Home, vam tocar el dissabte passat en Massamagre Ja, no ah, vinc. Ja, si és de les Pràmola, nosaltres estem... Qui t'acompanya? Toni, qui t'acompanya? M'acompanya un, una caterva de ties bones. Ai, ai, tu, això eh, fenomenal. Això <laughs> Necessitaràs un hombre per tocar. <laughs> Claro. I a quina hora toques a Pedreguer, tio? Pues en acabant de dinar, crec que és. Bona hora, per dormir la siesta. Ui, pa... Home, clara. Impossible, ja. bueno, pues Toni, ens tenim que anar. Pues bueno, ja mos la veguem la setmana que ve o algo. Vinga, una mica o, més pronta. o eh? algo. Eh? Per allà. Eh? Wow, això, que de galgo. Ah, home, deixa'm veure, però així, fem un sopare. Volveixem en l'are. Volveixem en eh? eh. l'are. Ale. Ale, cuida't i casca't la molt. I més, persones i persones humanes. Fins a la setmana que ve, no, tio Paco i Xavi? Exacte. Per això, m'ho veurem per ahir. Gràcies a l'amic Luro, 3 doble Ciutat Adatòries, amigatges de Radio Activa, de Radio Misterera, el senyor Jordi Collas, comandament tècnics, i a tota el becari, Guido Miguel Des, que s'ha pirat, tota. Eh, a Xavi, al tío Paco, vos pues, parla Pau Picor, vos pues, dissem ahí en, el, Music Factory. Exacte. Y la gente que se lo ocurra. Y res, el brujo nocturno. Y para toda la gente que se lo ocurra. Salud y ondas libres. Ahí, ahí, casqueusela, tíos.